بوك تو سكسان يدي سبعة وثمانون ترس fiillerinin geçmiş zamanı بير ماضي الأفعال المساعدة رقم واحد Çiçekleri sulamamız gerekiyordu. كان واجبا علينا أن نسقي الأزهار Evi toplamamız gerekiyordu. كان واجبا علينا أن ننظف الشقة Bulaşıkları yıkamamız gerekiyordu. كان واجبا علينا en naksile as-suhun. Faturayı ödemeniz gerekti mi? Hel kana vaciben aleyke def'al fatura? Giriş ödemek zorunda kaldınız mı? Hel kana vaciben aleyke def'u rusumad dukhul? Bir ceza ödemeniz gerekti mi? هل كان لابد من دفع غرامة؟ Kim vedalaşmak zorundaydı? من كان يجب عليه أن يودعها؟ Kim eve erken gitmek zorundaydı? من كان واجبا عليه الذهاب مبكرا Kim trenle gitmek zorundaydı? من كان واجبا عليه أخذ القطار؟ Uzun kalmak istemedik. لم نرد البقاء طويلا Bir şey içmek istemedik. لم نرد أن نشرب شيئا Rahatsız etmek istemedik. Lem nured iz'acakum. Şimdik telefon etmek istedim. Kullu ma huwa huvel qiyamu bi ittisal. Bir taksi çağırmak istedim. Kullu ma aradtehu huve talabu siyarati ucra. Çünkü eve gitmek istiyordum. في الحقيقة أردت السياقة إلى البيت Hanımına telefon etmek istediğini zannediyordum. ظننت أنك تريد الاتصال بزوجتك Bilinmeyen numaraları aramak istiyorsun zannediyordum. ظننت أنك تريد الاتصال بالمعلومات Bir pizza ısmarlamak istediğini zannediyordum. ظننت أنك تريد طلب بيتزا Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.